uno munsi dufise umutumire adasanzwe aho benshi mwasavye ko twomutumira kugira mugire utubazo mu mwibariza haraheze igihe abanywanyi ba mizero y'abarundi bavuga ko bariko baraturatuzwa ubu byo bavyifashe gute muri politike ni byinshi biriko biratunganywa aho twovuga nk'ibiganiro biheruka kubera yarusha muri Tanzania abarundi baba bari bamazemwo igihe ariko atakinini bavuga yuko coba cavuyemwo tugavuga kandi nko kwigisha ivyahindutse mwibwirizwa nshingiro eka nishigwaho ry'abagize amasepi n'amasesi muri kino gihugu cacu muri kino kiganiro karadiridimba cuno Musi tukaba twashimye gutumira icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga mateka honorable Agaton Gwasa kugira ducijya nino ibijanye na politike hano mu gihugu cacu honorable agatogwasa sangwe ikaze mu kiganiro karadiridimba murakoze ndabashimiye shimiye n'abanywanyi bisanganiro ndabipfuriza n'umwaka mushasha wa 2018 murakoze cyane mu buhinga bw'ivyuma ni Aimé Toussaint Mitebutsi medal niyo nkuru nije ngiye kuremesha kino kiganiro karadiridimba twempi reka twongere kubaha ikaze mana Fasha barundi tuyage duhuza akazuza k'igihugu cyacu na bene nibutse abariko baradutega abiri ko kino kiganiro cyagenewe abarundi badukurikirana bari hanze y'igihugu atari mwe bw'abarundi muri hano abo barundi nabo bari hanze bakaza kuronka akanya imbere y'uko umutumire agira icyo avuze ku tubazo dufise hano reka ikibazo cya mbere honorable angatogwasa ubu muri rusange umutekano w'abanywanyi b'amizero y'abarundi bifashe gute muri rusange novuga nti sinovuga umutekano w'abanywanyi bamizero gusa novuga nti umutekano w'abarundi muri rusange na cyane cyane abadahurikiye mu mugambwe sendedefudede cyane ngo babe bawegereye cyane Novuga yuko mu Burundi ubu hari ingendo yo kwikeka uwo wese umugambwe sendedefudede yose yosa uko itiyumvamwo na cyane cyane bivuye kuri ibi bintu bijyanye n'ibwirizwa shingiro aho rero usanga abantu bigo barafatwa hirya no hino cyane cyane abo muri mizero kugwikekwe ngo barakubigisha oya mm. mugabo ibyo biranateye n'ingorane kuko nimba iryo bwirizwa shingiro hobaho kurishyira mu banyagihugu mm. inzira bafashe byocamwo byo kuritora ibyo bita mu gifaransa referandumu bwo gutora kwigisha gutora ego canke oya mugabo kubera yuko kumbura icyo gihe cyo kuja kwigisha kiba kitarashika naho nyine ntibokwikiye ku muntu kubera ibyiyumviro byiwe kuko aho ni hahandi abantu wahava usanga bagize ingendo nk'iy'abapfumu bokwiyumvira ngo nakayiyumvira uku ucanke nakayiyumvira uku kumbure atari nabyo ngire ko mbeshuze n'ibyo iriko biraca ku mihora byanavuze ngo no mu kiganiro ngo citwa nimba ngo ari ngo akabirya muri Rema FM mhm. ngo kwasa ngo narahunze eh mama ngo ngeze mu Rwanda eh mama ngo ndi muri ambassade y'abanyamerika nagira mbwira abarundi n'abandi bose bashaka kutwumva wasa narahonjeje ubuhungiro icarico mhm. ndazi umururazi wabwo ababivuga kumbure bashobora kuba banagiye mu buhungiro ibintu bimaze kumera neza kuko ukwisi isi yari imeze muri mirongo inani n'umunani siko yari imeze mu bihumbi bibiri siko imeze uno munsi mhm. nawe nipfuriza guhunga abiyumvira rero ko rwasa rero ndi wo guhunga aho ntibasubiza mero mu isaho uburundi ni ubwa twese ntibubahirize ahubwo uburenganzira bw'umwe wese ubwo rwego nta ruhari mhm. kubera yuko hano hariho ingendo y'uko ibintu byose bashaka kubigira iby'imigambwe mu gihe amategeko dufise gushyika no munsi atavuga yuko abarundi bose babwirizwa kuba mu migambwe mugabo mu kubaka igihugu cy'u Burundi mhm. uwo ari we wese abwirizwa kugira uruhara agira iyo bamwe babona yuko bashikiriye ubutegetsi ko bateza kubuguma ko byanka byakunda ubutabyemera bakamuburabuza ibinda bivuga kuko hirya no hino mu gihugu hariho kampani iri kiragirwa yo kwigisha icyo no kwita urwanko ntiwanashaka aho bamwe banavuga ngo ngo ngo kubakurikira ngo bazomuhitike aha ndabivuga nko ngaha muri bujumbura benshi bakunze kwita ngo bujumbura rirara bikaba mu by'ukuri n'ingendo novuga yuko yataye igihe nkasaba yuko abatwara cyane abifuza kuzotwara bo kumva yuko igihugu kizotera imbere igihe cyose bazoba baha agaciro abarundi bose ku rugero rumwe atamwana n'ikinono mm-hmm. reka tugaruke ku kabazo naho mwari mwakagarutse ko inyuma yaho muhinduriwe abajejwe umutekano hari benshi bagiye baravuga yuko agatungo asayo bashaka guhunga mwari mwakigarutse ko ariko nko ku banywanyi bubyifatamo gute cyangwa abakunzi bagwasa abakunzi b'amizero jewe kuri jewe sabanywanyi sabakunzi bonyine n'abarundi bose mm-hmm. hari ingendo igayitse ya bamwe bamwe bavuga yuko ari abanyepolitike umenga babereyeho guca abandi umenga babereyeho kuremenaniriza abandi narumvise abantu baremesha ibiganiro ngo ndiko ndashinge ngo imigwingo y'abagwanyi ngo ngomba guhunga bakandika kuza kuri za Twitter n'ibindi ibiganiro bakaremesha mugabo nkaca nibaza nimba ari abanyepolitike koko kuki batabwira abarundi n'abarundi kazi imigambi babafitiye iminsi yose bakamiza mu kanwa izina ry'iwanje ni kuvuga yuko bariyitirira politike mugabo politike kumbure wa batazi n'icyo ari cyo iwabo ukubona amaronko gusa iwabo ni yuko kugira ngo banezereze kumbure abo baba batuma cyangwa abo baba basaba ko ari ukwama barondera ingene bacafuza abandi ibyo rero nibitera ingorane jewe bitera ingorane abatwara kuko igihe woba uruhagarara mu banyagihugu jewe ntacyo nubazwa mugabo aba bariko barigisha mwene ibyo nibo ba mbere bubazwa ibyo kuko nibo bashyira uruhagarara mu banyagihugu umunyagihugu umubwira uti urafise ubukene mfise imigambi iyi n'iyi n'iyo kubugukuramo umunyagihugu arafise ingorane zijyanye n'ukuntu abana biwe bashobora kwiga bakaronka ubumenyi burengeye ubwo baronka mubwire tije kuri iki kibazo iki mbona yuko byogenda ukuntu nuku ukuntu ukuntu nayo kwiriza mu kanwa amazina y'abantu kuja gucokora ba gucokora bariya si umuti na buhoro buhoro si cy’abarundi bakeneye ku batware si cyabarundi bakeneye ku bitwa ko indongozi z'imigwi itandukanye yaba iya politike canke ukwindi ukundi kose yuko yokwitwa icyo abarundi bakeneye ni uko bumva abababwira ingene bosohoka mu ngorane barimo zaba iz'ubutunzi zaba iz'imibano zaba iza politiki icyo nicyo gikenewe rero ndakagoye ndabavuniye iyo ngendo yo kwamamisi yose bamiza guhasa mu kanwa ntibayihebe nibavuga imigambi batayifise naho baceceke mhm. mbe honorable agatungwa sa ko mutashimye kwita birori byo kwigisha ibyahindutse mu ibwirizwa nshingiro mbe bamwe ntibazohava babafata nk'abagwanya intwaro ihari muri kino gihe na rijya muri komite y'abahinyanyuye bimwe mu byohinduka mu ibwirizwa nshingiro harimo umwe mu mitero y'abarundi kurwanya intwaro muri politiki abantu kwiyumvira bitandukanye n'ibintu bisanzwe muganga ntiba bisigura yuko urwanije uwundi kimwe cyo kuba tutabyitabye ni uko twe tubona yuko ibintu byose bikorwa mu buryo budashimishije mu gihe hari aho amategeko mu gihe tuvuga tuti turi mu ntwaro ishingiye ku mategeko mm. n'imiburiburi mu gihe tutagishijwe inama mu by'ukuri urumva yuko hariho ingorane muti hariho warari muri iyo muri iyo komisiyo yabikora mm-hmm. none hari uterija icumu mu ijana ari umwe muri cumi na batandatu niba atari cumi na batanu wibaza ko yari uburemere bungana iki amashengero canye sosiyete civile hose nta n'umwe azokubwira yuko boba barababaje iti kuri kimwe mu bibona gute kuri kimwe bibona gute mu gihe ibwirizwa shingiro nijya abarundi twese mhm. ntirishobora kwigungirwa ko n'inama shikiranganje kandi nayo nyene sinibaza ko ari na yose kuko gushika barinde babijana mu banyagihugu nta muntu n'umwe yarazi n'ibyo babirimo ibyo ari byo mhm. abanyepolitike mwarabwiwe bimwe mu bihinduka mbere ngo muranabyemere ibyo si byo hari abantu umenga babereyeho gupfundikanya igihe cyose mu kayanza inama zibiri zabaye niyo narindi ko hoba hariho umwe cyangwa undi we yaravuze ati ku bijyanye n'ibwirizwa shingiro hari ibintu byoshobora twoshobora kumvikana bigahinduka ibyo umuntu kuvuga icyiyumviro nk'uko barabivuze mhm. mugabo nta hantu twahanahanye ijambo ngo iki cyohinduka uku iki cyohinduka kuriya ibyo ntibyigeze biba uwo aserukira amizero y'abarundi ari muri no mugwi ntabyo mwamutekereye ngo byaba byarakurikijwe wowe nakubwiye nti ntawe utera icumu mu yari umwe abandi bari bafise intumbero bafise bahawe uwo yari nk'uwo yari nka karite do visite bavuge ati umugwi wabikoze n’umugwi umugwi uhuza benshi mugabo mu by'ukuri intumbero biragaragara n'ikimenyamenya wumvise ibiri muri ryo urumva yuko nk'abigenga barakumiriwe nta kibanza bafise usanga hariho iki n'igihushanyo cyacu kuko mu masezerano mpuzamakungu Burundi bwemeje bwateye ku igikumwe umuntu uwo ari we wese afise uburenganzira bungana n'ubw'uwundi mugabo ubu hari ukuntu ubona yuko intumbero ari yuko haka uburenganzira abarundi bamwe no guha uburenganzira burengeye abandi kuko ntidushobora kuba turi mu ihiganwa rimwe ukavuga ngo bamwe barashobora kujya hamwe bagashyira ingufu hamwe abandi ukavuga ngo kirazira kikaziririzwa ibyo urumva ni numwana n'ikinono mhm. nicyo gituma jene uvuga nti kumbure iyo abantu bafise ubutegetsi mu gushaka kubuguma ko igihe kirekire iminsi yose niba usanga bariko baraboha ibintu kumbure nabo nyine ugasanga bariboshe ibwirizwa shingiro ni itegeko risumba ayandi umushingi wa yandi yose iyo rero ribayemwo ingorane n'ayandi mategeko akurikira acagira ingorane gusumba umaze rero kuvangura mu ibwirizwa shingiro hageze mu mategeko yandi asa n'ayariherekeza cyangwa arishyira mu ngiro hoho bica biburudubi rero ituma mvuga nti icyari kuba cyiza mhm. ni uko bari kumva yuko nimba dushaka yuko Burundi by'ukuri butera imbere ingendo yo gukumirana tuyihebe tuyireke kuko ntacyo yafashije Burundi murabona tumaze imyaka mirongo itanu n'ingahe uburundi ngo bwarikukiye mbwa murabona ibibazo turimo gushika munsi kubera iki kubera ako gatima nyene usanga karanga intwaro ko zagiye zikurikirana aho igihe cyose abari ku ntwaro bagomba gukumira umuce kanaka w'abandi kumvo utoshobora no gusigura utovuga ngo nizizanire neza igihugu kiretse ko usanga ari kumvo zineza yakagwe k'abantu reka tugaruke naho kubiganiro abarundi baherukamwo yarusha mu gihugu cya tanzania n'igiki mushima mu byashyitsweho na cyane cyane mu byo mwari mwategekanijwe mu byo mwokwigira hamwe n'abandi banyepolitike muri rusange muri rusange navuga nti ibiganiro duherutsemo yarusha byarerekanye by'ukuri ingena abarundi dufata ubuzima bw'igihugu mhm. byarabonetse ko hariho imigwi ibiri y'abarundi hariho ababona yuko kubera kumbure baba bafise ubutegetsi bagomba gukora uko bashoboye kose kugira ngo ibintu byigumire uko biri ingorane zihari bakazica iruhande bakavuga bati ibi nta ngorane ni uguha nk'akarorero havuzwe nk'ikibazo kijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu umuntu akabwira ati agateka uburenganzira bwa muntu birubahirijwe cyane rwose mu burundi ntikimenyamenya hariho umugwi sendeyi mhm. hashi hariho ubushyikiranganji bujejwe ibyo hariho ibi na mugabo waza kurabanaho mu ngiro ugasanga kumbure bimeze ukundi ni ukuvuga yuko urahakanye ingorane zihari urayeyembeje ko witwaje gusa ngo hariho inzego nk'ubu umuntu akakubwira ati igiturire intwaro nziza tibimeze neza cyane kuko hariho ubushikiranganji bujeje intwari ibereye hariho kura antikorupsiyo hari ibiki bimeze neza kuko turashoboye kubaho atamafaranga avuye hanze n'iki n'iki yego turabaho atamafaranga avuye hanze mugabo ugiye muri banki ugiye kurondera amafaranga y'agaciro kugira ngo ukore ikintu kanaka bakakubwira ati ibyo ntabyo ugiye muri biro doshanje ugasanga hanze bakwandikira yuko havunjwe igihumbi n'amajana atandatu cyangwa igihumbi indwi mugabo winjira indani batizana bibiri n'amajana umunani aho by'ukuri twavuga ngo ubutunzi bumeze neza buhagaze neza mhm. iyo tubona yuko ah, bamwe bamwe mu bagwiza atunga igihugu bariko baragihunga bajyana imitahe yabo hanze tutabona ibikorwa byagutse uvuga uti ngibi abashomeri bariko baragabanuka ubuzi buriko buraboneka abakora ibyabo bariko baragwiza imitahe barashaka gutanga akazi umwimbu urashaka kugwira tukaronka ibyo dushora mu mahanga natwe tukaronka ayo madovize n'ibindi n'ibindi urumva rero novuga nti icyo nabonye gusa yarusha muri iyo migwi ibiri mwavuze icyo nabonye muri yarusha mhm. ni uko umenga byabaye isoko ry'uruhamo ku bantu batiyumvira cyo kimwe n'umugambwe sndd niho havuye ngo dukorera abakoroni ngo kubera twavuze ibibazo by'ubutare ngo kubera twavuze ibice biriya hariho n'abageze aho bavuga ngo ngo amabanga yabo ngo nitwe tuyamenera ngo ngo iniyoropeye nitwe kaduhemba kandi abantu bakomeye n'ukuri mu nzego je nkavuga nti none igihugu kizobamwe abantu bakoresha isaku abantu baremeye kinkeba ishushe abandi kubera badahuje mu buryo babona ibintu aho kurondera yuko kuba tudahuje mu kubona ibintu ahubwo ko twoja hamwe tukaraba ingene ibyo byiyumviro bitandukanye twobishyira hamwe kugira dukuremo ikintu cyo dufasha twese gutera imbere icyarimwe aho urumva mu by'ukuri ni ingorane kandi ingorane niniya cyane ibiganiro kubivuga ku munwa tukabivuga mugabo hageze yuko tuganira by'ukuri ngo turabe ibibazo dufise bimeze gute tubitorera inyishu kikaba ikibazo aho turacafise urugendo rurerure imbere yacu mhm. nibutse abariko baradukurikirana cyane cyane mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu ubu ku rubuga ari rwanyu mwebwe abarundi mudukurikirana mutari hano mu gihugu kugira namwe mugire icyo mubaza umutumire turi kumwe hano muri studio akaba ari honorable agaton gwasa icegera ca mbere cy'umukuru w'inama nshinga mateka telefone ni 7683 amajenshi na 33 twese Nibutse abariko baradukurikirana kumubaza ari ikibazo mu rupfasoni kumbure kugira umutumire ace abishura atankomanzi ndabona ku murongo hariho kamatari ari mu gihugu ca Australia na mahoro kamatari Eh na mahoro murakoze cyane kuduha akanya ko kugira icyo dushikirije Ego ramutsa umutumire muce muduga kwijambo dufise akanya gato cyane n'abatumire n'aba ariko baratwakura ni benshi yego reka ndamushyigikire ndamubwira ntibagira amahoro tubagire twese muri urya mugwi wariko wiga ibijanye n'istorina bamubwirwa shingiro ko barungitse umuntu umwe mhm. ariko turi gutumva ku ruhande rwa leta bavuga yuko nawe nyene yari yaserukiwe kandi ko bavyumvikanye none byagenze gute ko barungika umuntu umwe mu mugwi kandi bazi neza ko nubwo yo barimo atatu bizomara ka jambo byotuma haba ikintu na kimwe gihindura ku ngingo leta ishaka gufata yo guhindura ibyo bwirizwa shingiro ku nyungu zayo Mm-hmm. ikibazo cya kabiri hanyuma ikibazo cya kabiri bariko barakora iki eh, kugira ngo bahagaritse ubwicanyi tuguma twumva umunsi ku munsi bukorerwa cyane cyane abayoboke biwe bo muri FNL mm-hmm. kibazo cya gatatu hanyuma icya gatatu bigenda gute ko twama twumvishe amategeko mari atorwa mu nama nshingamateka kandi tuzi ko wasanga ko afise abashinga amateka batari bake mu nama shinga amateka mugabo ugasanga ayo mategeko ariko aratorwa mu nama shinga amateka si meza mugabo tukaza twumva bavuga yuko ayo mategeko yatowe ijana ku ijana abashinga amateka biwe baba bari hehe bigenda gute mu kugira ngo baze barafata bene izo ngingo zo guherekeza amategeko mabi atwara igihugu mu manda urakoze cyane kamatari murakoze cyane ikibazo njye nagomba kumubaza urakoze urakwishura mu mwanya reka tubwire ko n'utundi tubazo twaze no muri afurika y'epfo ni amahoro zeno eh, ndagize mwiriwe mwiriwe neza aramutse umutumire ndamukiriza umutumire tumukomere ku muheto mm, dukomere twese duga ku ijambo ari utubazo ugomba kutubaza yego eh, harehare mm, utubazo ndamubaza n'ikibiri gusa hanyuma ikindi kigira gatatu iza kuba ari nko kuhira ku byo yavuze ikibazo namubaza n'ikibazo kijyanye n'ukuntu ah, twumvise menase agirwa ko ari menase ca mu nzira nyinshi mhm. haba mu bijyanye n'umutekano wiwe haba mu bijyanye n'urubuga rw'umugambwe haba mu bijyanye no mu byo akora nyine akaba ari akazira kandi abarundi bose bari abizi mhm. mugabo eh, ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza ni ukuvuga ati none ibyo bintu izo nzitizi zose ingana ukoye abarundi bazobivamo gute hanyuma bashobore kwiruhura kuko eh, afite abantu benshi cyane bari inyuma yiwe abantu benshi cyane rero bari inyuma yiwe baba bakeneye kumenya umutwe uno munsi rero ko twarota ibyo bakuye mukagira ati natwe bo hanze dushobore kugira icyo tubagize mhm. hari iyo nshatse kumubaza ni iyihe shome d'alternative yotuma nimba buriya ibura abantu bagira icyizere tukabona yuko amahoro cyane duga ku ijambo ibibazo na ugomba kudushikiriza muri kino kiganiro cyacu genda afise ikibazo kuri uwo mutumire mhm. ikibazo cya mbere mhm. arabye ukuntu yari yizigiwe n'abarundi n'abantu bose muri muri rusange mhm. igihe hari imvururu za sendede hamwe na na na ipona arabye ukuntu yari yizigiwe n'abarundi gusuka uno munsi ntabona ko hari cyahindutse ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri mhm. ah, ariko arakora iki ndizeye yuko amaze kubona yuko abantu benshi bari inyuma yiwe bari bamwizigiye cyane ariko hari ukuntu ah, ntibaza ko yoba sinzi ko yoba yarahemutse cyane yoba yagerageje kugira ngo ashobore kumenya byinshi muri iyo leta ya nkuru nziza Mm-hmm. ariko sinzi icyo ategekanya mu gihe amaze kwinjira muri iyo leta arabye abantu benshi twamukoreye kw'ibyizigiro ariko arategekanya kugira ngo ashobore gusubiza ibyizigiro mu barundi bari nyuma yiwe mm-hmm. ikibazo cya gatatu cyangwa n'utu tubiri gusa ikibazo cya gatatu mm-hmm. ko amanama yose ajyamwo yaba ari iya leta cyangwa reka tuvuge n'iyo leta nyine Mhm. nizere ko iyo nkurikiranye kenshi nta na rimwe amajyamba avuga batayahingura ngo bayashyire ngo bayahe ubundi bwatuzo butandukanye butandukanye na bujetife yiwe aba yatanze mhm. wewe kube wewe yiteguye gute gusubiza abarundi kuko abarundi bose bari mu gihugu n'abari hanze bose bari mu abandi bari ko barapfa bazira ko mpereye kuri kamatari hariya muri Australia ati ni kubera iki mwarungitse umwe gusa kandi mubona ko ataco azoshobora guhindura ku ntumbero leta yari yamaze gufata mm. twebwe twamurungitse ko kugoberwa ku bwacu ntibyari bikeneye ko hajyayo ari umwe ubwa mbere ho kugira ngo bagire umugwi wari gushobora kugira icyo woshikako ko ari uko abo vyega bose bicara hamwe bakumvikana ku byoba vyokogwako namaze kubivuga siko byagenze hanyuma rero umuntu akugobereye kugira ngo ntumugabire kumuha umuntu n'ibintu mhm. ntimwari kuvyanka kumbure oya ingorane ingorane n'ibiharuro ingorane nuko ngaha ngaha muri kino gihugu ciwacu bira abantu menga birabagora kumva kumviriza ivyiyumviro by'uwundi mhm. igihe iki cyumviro cy'umuntu kitakunyuze ukavuga ati jewe ntikinyuze abifata ukundi kuntu abiha yindi ntumbero nk'uko uyu ahejeje kuvuga ngo amajambo mvuga bayaha utundi twatuzo mhm. n'ibyo ntawuzi ibyo bari guca bashyira ko cyangwa ibyo bari guca bavuga kuko basanzwe bafise izo ntumbero nyine zabo mhm. mugabe ibyo si birandira ko cyane abo bitwa ngo naba FNL barose amajwi angahe icyo nibaza yuko sinokirandira ko mhm. gusa novuga nti icyo umuntu ashoboye gukora no gusemerera tinyabuna nyabuna nimwubahirize uburenganzira bw’umumwe wese mm, icyo kibazo n'ubundi mwari mwana eh, kigarutse ko mu eh, iyo rero ubikora adafise uwo mutima wo kubihindura urihangana gushikaho hazogera yuko abona yuko kumena amaraso y'uwundi atanyungu bizana kiretse ko bizana imivumo ku gihugu mm-hmm. hanyuma ati amategeko atogwa mu nama amateka ni mabi yampa akarorero kumbure nari kugira icyo ndakivuze ko cyagutse mugabo amategeko kumbure ungene bigenda mu’ amashinga amateka leta irarungika integuro y'amategeko canya amabwirizwa iyo bayarungitse birajya mu migwi umugwi ukaryiga bagahinyanyura uku bagahinyanyura kuriya hanyuma rero hakabaho inama rusange icyo bita mu gifaransa premier aho naho ahanini ababa baryize mu mugwi udasanzwe baba babihaye intumbero iyo rero umuntu arabye urashaka gusanga umuntu avuga ngo iri tegeko ni kumbure kubera ingingo imwe yo bitamunezera mugabo waza kuraba kumbura ugasanga muri rusange iryo tegeko nta kabi karimo burya amategeko ahanini ni meza rimwe na rimwe ikigora n'ingene ashigwa mu ngiro ishyirwa mu ngiro ryayo ingene ashyirwa mu ngiro niho hari ikibazo kuko abashyize mu ngiro bakashyira mu ngiro nabi ibintu biba nabi mugabo bashyize mu ngiro neza biba neza nubaha akarorero none sibwirizwa shingiro dufise akabi karyo n'akahe gushyirwa no munsi ugira ngo hari abarundi bariko bararyana cyangwa bariko barahunga igihugu kubera ibwirizwa shingiro mugabo ingene kumbure bamwe n'abandi babyifatamo mu nshyirwa mu ngiro ry'iryo bwirizwa shingiro abarengera akarimbi abandi abakoresha ububasha uko bitameze hariho bivanye n'uburemere bwayo aho rero bamenye yuko umugambwe sendedefudede deja ufisemo abashingamateka mirongo umunani n'umwe abo nabo urumva uko bakora ni iby'iwabo ntabyo ni ukwinjiramo iruhande yabo barafise abandi babegereye gusumba abo muri mizero mm-hmm. kumbure wosanga awo mugwi wonyine umaze kurenga Ah, ibwirizwa ryose um- rirarengana umaze kuba hafi ya mirongo icyenda none nimba hakenewe yuko ibwirizwa rirengana ku bashinga amateka dufate mirongo icyenda n'umwe eh, wumva bigoye yuko ubumwe bamuronka nicyo gituma rero kumbure kuvuga ngo ijunja ry'abashinga amateka bo muri mizero yego mugabo si ukuvuga yuko ibintu bataba babyize si ko batababona yuko iryo tegeko by'ukuri rishyizwe mu ngiro uko ryanditse mu ngiro neza ko ryoba ryiza nk'uko imbuga itaro uwifise ikirindi eh, ashatse kugukeba yogukeba mugabo kandi ugize naho ngo uje kubera ubwoba ngo ngo havugira gute ntacyo byotanga burya ibintu byose bihindukira ku mwanya wabyo mhm. abantu ntibagira ukwihangana mugabo bihangane baharanira ibyo bipfuza gushika ko kuneza ya twese hanyuma ntihagera ko ibintu bihinduka ku mwanya wabyo ugeze amarira kagabanuka cyane agahera burundu mu gihugu abantu bose bakubaka abana bubahana kandi bumva yuko bose bafise agaciro n'akamaro ku gihugu cyabo mhm. ikindi yavuze yavuze ibica ku majambo ku marezo sosiyo ngo cyaratuvunye eh, ngo mubyifate ngo ntituzokirekura iyo ni ingendo inyuranye na demokarasi mugabo kimwe icyo nuvuga ni uko mu by'ukuri iki twese nimba ari ukuvuga ngo cyarapfunye cyatuvunye twese umwe wese mu byashyitse mu burundi byaramusizemo imvune byaramusizemo inkovu runaka niyo yituma rero atawo kwibaza yuko yoja hejuru y'abandi ngo arengere akarimbi abandi ahubwo twibuke nyine yuko twaciye mu bihe bigoye noneho turondere yuko twubana mu mahoro batuburabuje turabe ko twogira n'aho twoshobora gusaganiriza twoshobora natwe gushyikiriza n'icyumviro cy'iwacu abantu rero kumbure babona gusa gusa mugabo nibibuke yuko mu makose kominare atandukanye harimo abantu bo muri mizero ni nkuko hari nabandi batashinye kuja mu namashinga amateka bari bato yego n'uburenganzira bw'iwabo mhm. kuko nta muntu yashira ku kiziriko hanyuma rero uko rero byo bimeze ni uko twemera yuko dutandukanye haba mu byo twiyumvira cyane twemera muri politiki cyane mu bijyanye n'iyobokamana n'ibindi hanyuma umwe wese akubahirizwa mu byo arimwo kandi uwo ari we wese ashoboye guterera iyo ntererano yiwe leta ikamurondera kugira ngo ayitange rero bamwe kubera kubera kurondera amarongo barirukira intwaro abari ku butegetsi kuko ari bafite ibyo batanga none ahantu ata segiteri pirive ihari abantu bose bakavuga bati genda guha mugabo ubanza kukuza iwanje si ibintu bisanzwe mu gihe abantu bishomerereye ko bogenda birukanka mhm, mugabo gusa ingaruka mbi y'ibyo byose nuko abo bagenda bagaca bahindukira bakaca guhihitana abandi mhm. nk'uko umenga kuba mu byiyumviro bitandukanye umenga ni icyaha umenga n'ubwome hanyuma haravuga ati amanama yose ibyo mvuze babihinde intumbero bayibiha iyindi ntumbero kubera nyine yuko bo ikibaraje ishinga no kuguma ku butegetsi ikibaraje ishinga si ugutora umuti w'ibibazo biriho bobo ibibazo bibaye byinshi abantu bakaba mu bwoba abantu bakama igihe cyose bojugumira imbere y'umugambwe uri ku butegetsi iyo niyo mbona umenya niyo ntumbero yabo mugabo nabyo urabona yuko bisubiza inyuma igihugu rero jewe ku bwanje mvuga nti abantu ko bosubira inyuma nibisanzwe ko abantu ntitunganye ukwihangana abafise ukwizera guke abafise ukwihangana guke bajana n'imiyaga iyo yose mugabo abafise ukwizera gushikamye baravuga bati icyo duharanira turagiharanira gushika tugishikire hahindutse iki natwe tumenye ingene dukora bivanye n'icyo cyahindutse tubandanye urugendo gushika tuze tururangize nuko je no mwishura nuko je ndabibona hariho amaduka dushyira neza mugabo eh, tumushimira mutama yagerageje kuduha umuco ku byo twamubati eh, hanyuma hariho ikibazo muri amerika yashikirije kuvuga ngo ah, ngo hariho ngo biraboneka yuko ngo ari abantu bariko baramufata nibaza ko muri politiki mhm. biragoye kumenya ati ni ak'abantu nk'abafite kumenya ikintu harehare ni uvuga mbona ariko arazira ariko arazira ikintu gusa mu gifaransa lo système demande et kuvuga niyo niyo yanse gukurikiza akenshi ufatiye uh, ku bantu nka sendepe yagiye irinjiza kubera kuri sayitona nta wodiva mazimare ngaha ni nyinshi bakira ko n'ayandi mababa y'ama FNL abantu batazi ni menshi cyane mugabo abanama rimwe gukuri barazi FNL y'ukuri n'uwayikoreye uwo ari we none ko tubona sendedefudede yamushyiriye mu nzira zose abageze umutekano wiwe barabatwiragije aba ni amarimwe baratwiragije mu nzira zose baramutoteza esike Mhm, turekera ni uko cyane hari yindi nzira yoshobora gufafonta yaforonte leta abereke “yo uhugaye umuryango umwe burya haba huguruye iyindi myinshi mm-hmm. nibaza rero yuko mu by'ukuri urabye ibyo bariko barangirira urabye ibyo bariko bara ukuntu bariko barawugara amategeko uhereye ku shingiro n'iki abantu bashaka kugira umutima uhuha bashaka kwibaza yuko biheze ko kumbure n'abanyaruka muri bo baravuga ngo ngo ubuhongo turakomesheje mugabo burya no muri bibiri na cumi na gatanu bavuga yuko bugaye ko bahejeje mm. burya batwara izina FNL bariha abo bishakiye bari bazi uko bahejeje rero novuga nti ibiriho uno munsi ntibitubera ikigwa uko bahinyanyura ibyabo natwe dukenyura ibyacu ikiri gikuru ni uko twemera demokrasi kandi demokrasi ica mu matora hanyuma twitegure mu nzira zose zishoboka ingene tuzo kwinjira muri ayo matora ari imbere hanyuma ntitwayajamo abarundi bonyine nibo bazomenya ibyo batora n'ibyo bareka kimwe jewe ndizera neza yuko nta ntwaro ihoraho intwaro iza arizo zose uko ziza kose ziza mu nzira y'ingimba ziza mu nzira y'amatora nta ntwaro n'imwe iriho ihoraho intwaro yose irafise ikiringo cayo ibaho hanyuma ikavaho iya sendedefudede rero iramaze imyaka cumi n'ingahe iminsi isigaje ntayo mugabo izohera kandi abazoyirangiza mu bazoyirangiza harimo n'abari muri yo bonyene ku bw'ibikorwa bakora mutanguze akamenyetso ko guteranya hama majana 257 muri no minota mike dusigaje icegera ca mbere cy'umukuru n'amashinga amateka ringaha kugira ishuri ibibazo byamwe bw'abarundi mukurikirana isanganiro kuri wezi tatu akaburungu isanganiro akaburungu muri make ndabona Diodone Texas yagarutse alo Diodone alo ego eh, nagarutse mhm arakabazo kamwe canke tubiri unyarutse dusigaje akanya gato yego um, hari akabazo kamwe n'intererano imwe mhm, uce ku masonga tangura akabazo hama intererano yawe kumbure mu nyuma ikibazo ikibazo mfise mhm. hari mu bibazo nabagije hari icyatanyishuye neza nimba arabye neza mu guhera kera mu batwiye baratwara intwari ingene zagiye zirahinduka zirahinduka we warabizi neza kwe yaha yatanze inyigisho zitandukanye nziza nyinshi arizo tumwirukira tumwibukirako Mhm, ariko bikadutangaza ukuntu adashobora tukibaza nka solisiyo iyo kugira ngo tofauti n'igitugu nta wundi muntu yari yizigiwe muri iyi myaka atariwe ariko izira zose barazugaye uwo ari we wese yumva icyiyumviro cyiwe ko gitomoye baca bakubitira hasi mhm. reka kumbure ako ni akabazo reka none ibyo ntabibona hmm, urakoze cyane akanya karatujyanye Diodoni Texas eh? Eh, kuko muyo babibona akwiye kuraba niyo leta yavuma yivamwo mugabo akabiza vize yiwe yo kohera kera agashika ku ntunduro ya urakoze cyane eh, honorable gatonya ijogira uvuze ko kuri Diodoni Texas turangize tuza baramaze kugura bamwe bakigira abo turi kumwe mugabo bari bakorera umugambwe SNDD-FDD biragira naho hagera kwandikisha umugambwe bamwe baraja kurondera ukuntu babuza baragenda baja no kubesha ngo hari abantu bajya batera amabombe ngo kugisagara ngo barahanwe musumba hagati ya position zitatu z'abasirikare b'igihugu je ndabwira abantu ntibujya bwa bundi babonye bibaye uko ntibagarukiye aho mhm. baciye bazana abantu bari hehe mu budagi mu bubirigi babashyira muri suruse dinire barabaha amafaranga byose gushika naho dushatse kugira kongre barahira yuko twe batatuzi yuko abo bazi arabo reka kumbure muri urumva rero muri market nyinshi eh, zova hariho eh. uwitwa Vianney ari muri leta z'umwe za America okay tumuha nka masegonda 5 Vianney allo allo Vianney gatonye eh, akanya karatujanye amasegonda 30 ego ya ndinga muri Texas ikibazo cawe nyarutsa umwanya uratujanye eh eh nagomba tuganire ku kijyanye nagomba ndamubaza ku kijyanye eh, n'ajya amasezerano ya arusha yo basinye mhm. eh, nkunda kumva gato akunda kuyahagararaho cyane eh, none ko mbona wagira ngo agayisigikira leta ngo bashyire mu ngiro ibyo bemera abanyagihugu none muri mirongo ibiri mirongo ibiri bizoca bigenda gute aziyamamaza cyangwa azoca aheba nyine iyo leta yibaheberewe akure Eh, bizogenda gute urakoze cyane mu masegonda mirongo itatu honorable akanya karatujyanye okay reka mbanze ndangize kwa kwa Diedone mhm. nako ndamubwira yuko leta ya CNDD-FDD igihe cyose nako itakoze kugira ngo abantu bose ibagira abayo mhm. twara abantu kwiranda igira ibi abandi yicita mu ruvubu igira gute tuhagarare ku nyishu cyane cyane ndiko ndamwishura mhm. mugabe ivyo byose urumva ni ibintu bagira ngo bariko barugara mugabo nticyabujije yuko tugeraho tugeze uno munsi n'uyu munsi rero bazitire bugare basubire tukiri bazima tugihema nikizobuza yuko tugeraho tubwirizwa gushika mhm. kuri viyane amasezerano y'arusha mu bihumbi bibiri je sinayasinye kuko ivyo biganiro sinarindimwo ntibaduhamagaye ntibadutumiye ahubwo ndamubwira ko ntangazwa n'ukuntu uyu munsi abatware ba kino gihugu ukuntu badusokangiza yuko tubwiza kwemera amasezerano yorosha mu biganiro i Dar es Salaam uyu munsi akaba aribo bavuga ngo ntayo bazi ntayo basinye ntayo bagize gute kimwe amasezerano yarusha yarashize ku gikumu ibirimwo byarafashije yuko abarundi duhagarika imishamirano ya gisirikare icyo ni kintu cyiza amasezerano yarusha uno munsi nimba ashobora kuvuga nti ari n'icyo yamaze kandi n'ubu arafite icyo amaze igihugu ntikigwaye indwara y'amacakubiri nk'uko kumbure abeshi ariko twuba twarabyibaza cyane twabibona icyo navuga ni uko haba muri kahise haba muri kubu ikibazo nyamukuru ni ingene intwaro ikora kuko hatwara umuhutu cyangwa hatwara umututsi cyangwa hatwara umutwa cyangwa hatwara uwundi igihe uwo ari we wese azotwara yigungira ko akumira abakumira abarundi igihugu kizoba mu maganya n'amarira Mugabe igihe umuntu azotwara agatwarira bose yemera yuko abarundi twese dufise uburenganzira bungana hanyuma umwe wese akubahwa akubahirizwa mu byiwe no mu haba mu bya politike cyangwa mu by'imibano igihugu kizoba amahoro nihaba ari ukujya ati